Паллана ташман. Блакадыри бурныш конзренех йывырлан забырать. Мындарын жынны епле тюзетши. Көнін шерен вутлы жұмыр Вышсан шиме шығыр жук. Ошхыпсан эшме шыв житмеш. Вайхал яшна жемін ежад. Бұр жерде тәрлі жіржір ашқынад. Выжі кашкырбе гүлеген снаряд сэнчэн хыдылас тезе, мирлі халық путвалзымбе бомбу бежішізінже вғдырттерет. шурда зэм шурдазем бітсе жетіне. ба шырайынже ялынақ бұч тәттім. Тәтімре вара еге хүресем канышпамашы. Урайынчы вырдаган ішін батне пырашыде, вғытра хуза ямазан, питрен, майран, алысынчен еүтті шара үт корынаган вырынсынчен шырдашы. Пуринчен ытла, чирлішін шынзембе, чэчэ ачизенелі кет. Хышчух, нумай вғыт ыйхызыра бе туйми жывырзагайна амыжы выранатте, көгірі жүмне лыпчатса выртна ачи вырынне, Шарашымызыне чергене юнлы пиелхсене шеш тубать. Таштан бұғынжы шав тұвады ураллы фашист тесе ятпаны ирсір чәрчунзем. Тәттім бұлзанақ тәрлі шыдық шүріксен жән кәжілдетсі дұғашы де, кәдіві кәдіві бе ирдіксе жүреші. Халықы хывыш сахырынны жүхне, візем валли пұр абат янды. Пыдарман вилесем кашны чурт ижльччеке айынчех темменн чухлі выртащы. Еке хюресем вара ниме тетиркемешші. Шын виллине тупашы де, икви хет хетчерекле лецетермешне хышын, ша вырына лайық кышласа тасатны скелет кана выртса юлать. Пурне де тархтарза жидерчіш Пурнеде мурзем, пурне де йылықтарза жидерчіш. Ирсірде анчах шыржинчев зенчен ир сырчыр жунсем те сахалмармын. Турханов шулне мар пүлме хытланны чывізем. Дубовский поручик, лётчик сене немеш жандарм зенялыне паматырышны лесник, Аманна Ева Батниковак полицереш леген чун иллизіне ертсебіні глоба. Сахал ивізем. Ағы халь тадах шан еші ирсір судынчык патель болма дюргелчі. Август уйыхен юлашки эрнинче шаран немешсем киве хуларан хессе кыларчыш. Павстанцен висла херенчен Варшава варенчи урамсене чакмалла пульчче. Унчен кунда самооборона зэмбе, халық шарын батальонесем. Совет концлагер концлагерсенчен тарны ют шыршывшыннесем шабышнычы. Халевесен самаях хезенмелле пульчче. Хесенмезір государство банге, генштаб, министр сен президент кермене ларны пәчік район лаптыкне, темише шербин хула жыннызыр пушне аллы бен павстанцын вырнашмалла бүлчешке. Шинзем кыткызем бегех юшлы, Фашистсем теллемезір берзе яны пуля да камада булень пырса тиведех. Турхановында хай отряджы ежінні микрорайонри веші кварталран бірне краевый шарын батальоне валли бұжатмалла бүлчі. Хальчене бір хамыр позицисене веші енчен шеш хүделесе танычы. Малашне тавраллах хүделемелегет пулі. Тере отряд командирі. Міншін, мары яничек. Хамыр хышра краевый шардрачке. Вол бере табынма памі. Темле Улбут хужа пуш тракан шара каяс келмеш. сене ешлылады бір. Астывыр. Пирен позицизем батне пропусксыр першин да хардыр. Чернецкий бе, чываш партизанезем порақса кайны квартыла Кавальский поручигын батальоне бұрзавырнашры. Кум мэншын шапла бұлныне пілні бұлзан, Турханов кужа ман тышман шулне часах пӱлмеллечче. Анжах Ева Чернецкий бетел булни шинчен шыбыртта шарламан бирки, вăл лайăхрах сыхлана сывырынне пӹлекен шин хăйн кӱрши пулсатын тынишӹн савынчче шеш. Сентябрь малдан хиерни чебере хиртрре чухне хипекех тышманпа тышманба жабышрыш. Хызен позицийзене отряда Отрядашын илнне жынзене шарышне врентрыш. Кайылла да чакмарыш. Малалла да кушаймарыш. Кескен каласан выршыри куленхи ишсене тузабычыш. ик иккіме жерне резіксе тухрре. Пірехінче йывы хыды хумханца штаба бұрса кәчі. Санамын болны, ұйтры Турханов. Вишіміш кунынде мана радио байшлеме тақыжы чырмандарадь. Партизан йогымен штабын раци бе шығынзанақ, ебір ішлеген хумшіне тебір раци те юриех пытраштарза Шавын ба тебір жух, вуны минут хушынче парза илес радиограммажын сехечі-сехечі бе залар малекет. Тере күренне радистка. Ним думада жук, пюзес плать. Хамыр тавраллах тышман рации земішлеші. Вәзімбе камын мінлі хум жінже ішлесі бірге калаштададылма жүкшке. Лыпландарма пықры полковник. Немешсем жырмандарны болзан сарпланасым жүкчі. Манау урых еші тышман канзірлет, Ағы, шакна вулаха? Ева убышкине хутлестейді тарчы. Пани Болеславская, Вулари Турханов. Сана халыхна хириш кайманамс мари. Эзі тыван Польшына вырысыне зутрын. Ху неренбек совет офицеребе аса бұрын нешетмеш, тада Варшавыры большевиксене херле шарба шигын задыма бұл жадын. Азырхан ева. Шакна вуланы партизан партизансене парақса каймасан, хывын кәске бул нижін нигама дамар, хывна айпыла хыжала чын-чын поляк тезе алып усна. Эсына аштан тупрын, хыбаланса юкре Турханов. Радио ба тытрым. Чын-чын поляк тене шин каласах шырдарчы. Маншутпа кунимеш сене жымар, урх еші тышмансен әжі. Мінлі тышмансен? «Краевый шарды нацелессен әжі. Рация юнашар пүлімрек ішлезларны бек туйнать. Тадеуш батальончи радист юна бере бире. Ыйтсабық хаундран. Турханов кавальский бечігін забықры. Ман батальонра радиостанци жүк, тере поручик. Сирия швапсем чырмандарашы бұлі. Тебір Турханов лараган бункера Соколов бұрса кечі. Полковник юлдаш, теревіл. Пирен отрятра тұршман ева жавырна. Есіштан білетін. Юнышмарыны? Хывырт сывлама полковник. Айдырман ба. Вәзем бункера кемелли там бура тухсатычыш. Соколов картусне хывза зульчы. Урама на партизан утса тухре. Шав замантрах сывлышра мины үлесе вешне Партизан йырышын булман булзан, хевел чудыне юлашки худ курны пулетчі. Міншін тесен, выл траншейна сиксенех вижі удымра мина үксе Он Онсыртран пулмары жегу, иккеленчі полковник. Онсыртран мар, немешсем партизан сене шеш персе драще, ага курыр. Лейтенант шуры тудыргыларса сульчі, урамай иге херарым васкамазыр утсату хрыште мина үксе журылны навырындан вежі дывады удымра чарынса жі минут хуши калаштадачыш. Ундан пір чырмавзырақ урамурлы ашса шүллі жүртсем хушыне кірсе шұхалчыш. Шавын хышын Соколов картусне хывса суллары, вара урама пыжаллы жин чупса тухры. Шав самантрах мина шығырны илтінчі. Пыратьха, шак партизан да варварах траншея тепне зіксе бұданма әлгірчі. Ташман мені тадах урама үксе жүрлчі. Тілінмелі, Теме Темек набулдарчы Владимир Александрович. Ща шеш персе траще живзем. Ага курыр, тереде Соколов тебір урамурлы чавны тарын траншейба нажар чупма бушлары Выл тротуар жіне анма әлгірне чешеш, сывлышра мина шығырса келіне ілтінчі. Лейтенант траншейна сикнева вағытырақ урама сарны чулсенбе хурады пра шүлелле снайпер бегех переть, тере Турханов. Иккіленмелі жүк, бір мен дуныне фашистсем ұвыш тубане жінчі бекех курсатырашы. Хы жуғышне пәлдерчі кайылла таврынны Соколов. Вәзен корректировщиге юнажарақ бұқсаларат болмалла. Хыжан бұшланчығу. Вишім күн пристрелка дұрыш, әнер теллезе беме дыдынчыш. Пурінчен ытла шывы смагай отрядра вилнисем те, аманнисем те бұр. Корректировщик атытмасан, пызык садыртума бұлдарат. Эбир жырама бұшлар мұрынде. Тәріс, мінле жырадыр. Чималдан хулашын нізіне мұр. Корректировщик неміште чывашта булас жүк. Немеш салдаги кунда келзенех ына партизанземде, мирлі земде түрек шуғаран шулықмалла. Поляксем хушинче пере курайман шинсем сахалмар. Шавзенчен хыжы деп улин шеш пыданса бұрынма бұлдарать. Минысыне ыштағыт маллине мінле систерзе тыныне гына білесчі. Вара корректировщигын пуже пәтне бөлітші. Турханов Евы кытартна радиограммына аса илчче. Итле Хасакалов. Адя, тебір сынавды бар, тервыл. Мінлі сынав. Полковник хыйн бланебе баллаштар жде радиостанци вырнашны пункера бірса кече. Ева, әзі шихуны дытман әнер азынны радиостанци ішленіне азырғаманы? Үйтрі бұл. Көнебек пиклеттерет. Хошчух микрофон бада кәске командызем барать. Мінлі командызем? Нимешле кышкырать Эсе келес умінчеш ах ахтунг Зипцен унд фир. Фойр! тезе кышкырчы. Темдени пульчыку чухлаймарым. Шаннашкал командасыне час-часа хилтме булать. Турханов сем тұхынчы. Шәв вғытрах Соколов хушныбе пыжалшакна партизан урама тухры. Ах тун... Ах цен ундрай! Фойер! радио радиоба паны команда. Тебір самантран мина юксе жүрілчі. Мәнле ыйтры Соколов. Корректировщик радиоба пілдерсе дырать. Унын командыне пілме йывырмар. Ах тени сыхы булыр, е ленер тени буладенде. Иге цифри минына хыш вырына координацем. координатсем. Фойер перер тені команда булать. Эх, пеленгаттыр жүкке хуплать. Пеленгаттыр бұлны болзан, эбирына халех шыраза тупмалладчы. Асын сывлаза яча полковник. Пурбарех шыраза тупатпыр. Ман разведчиксем кирлі болзан, ул не не тәрі еппене де жыраза тупеш. Шандарзақ каладып, ыран ирчен ташман корректировщиге пирін алыра буле. Самах бажы лейтенант. Сентябрь уехен Вуннымышынче піріміш Польша шарбе, херхшитчіміш херлі чар Варшавын сылдым ширандри Прага ятлы районне иреге каларасы жын шабышу пышлаза Шавкунах Шавгунах хула тілінчі түбене херлі шолдырлы истребителзем немеш авиацизен жен Ку павстанцене самаях пулышы. Юнкерсем тек кун чуды бе Тәттім бұлзан шеш ху транзитрен вешсе келсе, бомбызем варгалашы. Соколов тышман корректировчик не тытма сымақ паны кашта шаплақ болжы. Тюбере шылдырзем шудылзанақ, неміш бомбардировщигізем вышы кашқырзем евер үлеме түтінчеш. Везенчен пірі Турханов отряджы ежінні позицизем патнелешіл шылхарны чешеш, тағы же ракетті шештерзе бәдім тавралыға кындырлахи бек Ах, шершет манскер, чишкине чымырдазақ юнари лейтенант. Кындырла минызем пырақтарад, каш пире бомба айнет васшын. Чынақта, кашхи бомбардировщиксем вешсе житріште, байдиреков форчы тавраллах бомбызем шурылмадыдын жеш. Ракетта штанғы барныне азырғай марыри, полковник. Поляксене барзақ варны кварталды костылдырынжен шисех барны бек Хуравлар Хуравларыш сынав постынжен. Халех тадеушран кайса ыдадып. Тарықса кайрысы Колов. Ан васка чарчы Турханов. Иран Марианнына кайзе келме хуш. Шылық кажарттарам бек кидуза ксент спатне кірсе тухтыр. Тень костылра ксент сырбушне Урықшын бұдан забурынныне білмем май келі. Юре, ирксірін келші лейтенант. Шабақта тады ұшпек хулын дерлі сыснана урық них шанда күрман. Эбір хыйне де, кел ежізіне де пірре жешмар вилімрен жылдымыр. Выл шав-шавақ пірінбе хыйне ұжымлы дытмаш. Кашкара, тембек лайық пықсау сразанда, вырманаллах пықат теші. Ол бұд өвілде, шаплағынде. Өвіліші вабатне, хері аплан болдырчы, шуғышлары ваща. Марианна апла булмары. Партизан хыйне шанмасран храза кер, Вұл Турханов явапла задани не пілзен, хавасланзах пич жыбатне тұқса кайрре те эше тӹплӹн пурнышласа Костыла негамады кіртмеші. Унда тәп штапран келні темлеп пәчі кушкын бұрза вырнашна дед. Ксенс шилых кажартарас тегенсене хый бұрынаган пүртре йышнать, Ебу унба курза калашрым. Тәп штапран келнне ушкынра иккенне білмерені, ұйтра Соколов. Пелікін дед, иге офицерба вешір жолныш. Шакна білзенех штапра пәчік канашлу бұлза Унда тышмана агенчесене мінле бітересіне тәплен сүтсе яврыш. Корректировщик адыдасы операция онышлыртерме Соколова вуны жынлы отряд хатерлеме хушыш. Эбіте серінбе бірле бұрып, пәлдерчі Турханов. Наручниксем дукма пульмыжи. Разведка зоднче пурчы булас. Воль районче полиция уйрымне тустарна чухилсе тухнычы. Тәріслезе пұхып тері Соколов. Кындырла тілінче партизан юхымен штабынчен шәне радиограмма ярса пачыш. Кешір Варшавына кашхи бомбардировщиксен полгі вешсе бұрса, абат шимешпе хеш пыжаландырзақ вармалла. Унда хыврывалли ядарлаза хадырлене кученешсем де бұр. Отряды штадыныне херлі зәм шиштерсе білдерір. Барсуков, тенетші шифровкара. Хыды завындарчы ку савындармазыр. Тыраны чен абат чеме барахнаранба ұйық иртрішке. Куда юречче, вышыллы тудыллы бұрынма неміш лагерзенче хынықны. ченітла патрон ытла гранаты зэм сахаллы хыды бұжырғандарнычы. Трофейлы хеш пыжалба пірре ейік жабышма булать, анчақ ой хытла жабышма трофей пухны жиделіксір. Халяк, шабы жүй херзе жух, сазардык пулемет шыпланать. Автоматчик сене де черетпе мар, пірер патронын беме ғушмалы кет. Салдага выржыра, шар хадірізем сывлыш кирлішке. Ырыхы бар білдерес сылдав баузы Турханов хевел ансанах тадеужа хынана Ма кешір бұрды жүлелі бұғашы, тілінчі Туры бұл жаса кдеші шүтлері Соколов. Әнен местер шавизерына, әненне бұлсан тен чынахақ пұлшмалладшы бұлі. Езіріне недір. Шабақта туры сире бұлышны пидех балырмаш. Эбір вара кешір чынахах шүлден пұлышу келесе кедетпір. Илдедірі? Візем батне бұрсадычы Дұрханов. Илдмезір, висла леш енче херзех шабыжашы. Камзем. Херлі жарбани мешшәрі. Візем мар. Польша шары дерзе келет. Мүнле Польша шары. Пөлміш пүлчі поручик. Берлин генерал ерсе бұраган піріміш Польша шары. Вейшіміш конынде прагыра сирін янда жырзем, арыслан зембек шабы жашы. Яджы жеш Польшын, шары сирін, херхюн кульчы кавальский. Тәріс мар. Берлин генералын шары совет союзінде журалны болсан да пирін мар польшын пăхынаса да совет правительствіне мар польша халыхне йреге каларасишшн керешме дуны комитета бұғын задрать пкно тешіна. Илтіне бұлі. Вол халық влажень органе Польша халыхе Станислав Миколайчик ерце выраган правительствына шеш пыхынать. Пиріншін урых немле влаш органін дежук. Итлер хапаны поручик. Эзір шарыш не білменшін мар. Стратегибе тактика идывесене чухладыр. Калырха. Вутлы унгана лекне жархыынчен теми хут вайларах тышмана аякран келсе болышмазыр шындерме пулдарады. Поручик шине тингерсе пықса ұйтыры Турханов. Она çарыш меншин да чухлама булдарать. Эбе шара академинчен выршы ченех врензе тухнă. Пулы шузыршын дерестени пурнышлама булдарайман әмітшеш. Павстанецсене херлі шарзыр пушне урых нигам да булжат шүккене де білетірін де. да білет Апла булзан херлі жар командование вислы урлы хывны кеберсене немішсенжен турцай иле сижін пірле жабышмасын небе сирен штаб міншін келешмере? Халі шав кеберсене фашисем бурне де мину хурса сирбетсе ячыш. Ку херлле жара хывыра пулышма килме чырмандырас тенипе бірек мари? Шар уставе бере аслы бұшлық сене критиклеме чарать юптарза яма пăхрре паручик. Тада эбир херлле жарып пулжасса да питех шанмастпăр. цене ытларах шанадырынде. Шанатпăр. Весем пулсан Майкеліне бұлсан бұлышмалатчы бөледе, не хуплать. Шак вағытра сывлышра моторзем керлене елтінже. Унашкал мотор шавне тақшана хилтме хынықны фронтра кукурузник е огородник тезе ятпаны у два самолет моторин сендику са сазызем пиде йышлы, пәлет талки жібех янранын туйнать. Халі кам болыжыве хине курма бұлдарадыр. Шүлілі бұқса Турханов. Вислы урлы вешсе кашсан, кашхи бомбардировщиксем ике бая уйрылчыш. Пересем Макотов тілінде явынмадыдынчыш тепризем Варшава квартал кварталзем тіліне вешті тухрыш. Сигнал парыр, хушы полковник. Совет зембе халық шәрі квартал кварталзем тілінде херлі зем шудылчыш. Кешек сывлыш тулнебе хоббачланны парашютисем унда да кунда вешті анмадыдынчыш. Парашютсем немішсем квартал кварталсене вешсе анға лётчик летчиксем самолётсене самаях аяла андарны. Шавынба хыжысем тулды уйық шудебе аванах курнашы. Сазардык шулдра калибрлы пулемет вырыммын шадырда треде, шуды ер хварса вежеген пулесем пер самолета пырса девреш. Летчик хыпсадухны шулыма сылыш выргыштарса сүндерме хытланса бұхры, анчах май килмере. Вара хой парашют зикре. Самолёте шүлле шүрцем хушыне чымре. Пулемет Кавальский батальоне кварталды костылды костылдырынчен беніне пурде лайық көрчіш. Кам берзе андарчы берін самолета, ыйтры Турханов. Ах, айванзем, Йонышнебе газетчиге шторх вырынне хурза перзе андарчыш болмалла, Кайза каламха, урхан йынышчыр, айыба кенешін сассыбе каларе поручик. де бірле бұратпыр. Перешав костыл режін зәм тақшанақ хыды қызықландарашы. Паллаштарырха візембе, тері Турханов. Пырассы пыма пулдарадыр, анча хунды сире интереслендерме пулдарасы бірге келене деп, теп штапран батальона Сывлышри швапсенчен хүделеме зенитлы пулемет ярзабанычы. Костылдыррене унын расчёжы вырнашны. Везен радиостанцы де бури. Шук, егіргі пшелі евір пулемет чеш. Эзір візембе ұтлашы урлы бірле ангалашыр. Расчет командирі пызык пушлық сэмбе туслы бұрынат. Сереншене бе выл мана таврас теме бұлдырат. Уншынан хумханыр. Ибір сылдав көрендермес амада күрендерместбір. Шандарчы полковник. Соколов юлдаш хадри? Хадр. Апла булсан кайбыр. Чергю мінчі ұшы вырына бұғынны хулашынны зэмбе, краевый шар салдагесем, партизанзем бұны жух херзех тавлашатчыш. Мен бұлны Сивеней Трикавальский. Пане поручик, ччыннчче вата Вырыс самолетчисем пирн валли апатшиме андар захварчыш. Эбір шерім ешік печени, вăдыр михе сухари, пілік ешік шыраны сет тупрымыр. Тархашын булышырха салдаксем, шавсене пур де турцайлесшын. илесшін. Чынахи, шивыхрадыраган Плютуновый иран Тадеуш. Чынах пулмазыр хуравлары лежі. Хамыр шартак шанах вышса хорынна, кәжек пыжалчыклемеде вэй юлме. Унчу хулашын нізіне кам хүділі. Ша вғытра паляксем Турханов апаллаза пур енженде сырса әлчіш. Паны полковник, теревзенчен пірі. Калыр хатарғашын, шак әшмешімезіне херлі шар кам валли келсе Поляксем валли. Эсір візіне хывыр пілнібек валежір, тері Турханов. Тәріс, полковник каланы бектывыр. Шурри бире, шурри сене, кәрлезе айрыш бұғынны жынзем. Поручик Плютуновыне абат шимішсене шурмалла байлама құрсақ варчы. Костылалы кебатінче драган жасавой утса сене инжетрене қазырғары. Кам келет, ұйтрывыл. Батальон командирі, құравлары тадеуш. Пропуск. Мәнесе сукыр бұлдыным тарықса гайры Ковальский. Пазнан теші зана, үлтіріне. Кажар паны поручик, шинжек палазайлы мерім, урых енышмып, мұғырда треча савой. Ундан сұран бальтодығынны Турханова күрчіде ефрейторла заламлаза хытсадычы. Чиргю алыгенжен малдан офицерзем, ундан автомат тыца удаган партизанзем кәчіш. Ал хубынзанах шүлден дағыжы часывоя ятпачынчы. Зенон, илдедені. деп паны харунжи. Костыла камсем кәчеш. Кавальский па патемле генерал тада візіне хураллаганзем. Хуравлары Турханов камне пілменнебе аптраны часовой. Спираль евер патерінсе бараган пусма картлашкесіне чугундан жыратса Нумай ураутны віземдіріқ. тіллін картлашка картлашказем ягалза кайны. Алабады цабымалды карлықсем хұжылза бәтне. Уразем ерда яршы башы, Шаванба костылдырыне хыбарасы шымыл булмары. Юлаш кенчен темле алык де, шалдан вой сыр шуды ярымланса тухни көрінчі. Кум атчадырыне хыбармалды алык мен. Шалда пәчікшеш лампы жунатчы. Партизансе малкран Кенеджух вылда пулин сүнче. Шаванба Турханов электрохунар Алкран инчех темар сәделіларат. Сәдел шинче немеш шарынче узы куракан радиостанци. Чиргүдіріне витне хеш тимере пір жерден ұшна да егір кепшелі елір пулемеда вырнаштар залартна. Ундах аслы бушлық сене хириш пулма хадерленне, иге офицерба вейше жолнеш стройра драще. Паны генералы, ша четыре ушкан эсір хушны жедавать. Рапорт парагане Вершбицкий Харунжий, иге удым малла тухсакаларе офицерсенчен пери, самырдарахи. Турханов ун питне хунарба шуда трде тюрех палласа Леші войлы шутта дүзеймезір көшісіне мұчлаттарма дедінче. Рук кебер! Пистолетне он бичетеліне дытса вырысла кышкырза ячы полковник. Соколов хыйн хунарыбе ыттызіне Партизанзем автоматсем бетеллеріш. Сехри хыпны жінзем шуғалза кайрыш болмалла. Түрек аллысене шүлілі Перешеш кайла шарынса тармақытланса пыхрыде, автомат кескен шадырдатса илні хышын, матча жіне түплетсе үкрі. Наручниксем дұғындарыр, чывашла команда бачы Турханов. Камын мен думалыне малданақ білзетіні партизанцем вол каланы бек туреш. Паны полковник, мен бұлчы сире, Хыбаланса үкрі кавальский. Малдан хызенчен итса білмелетчі. Самолёда юри берзе деме сылдав жүк вітсерін. Пуршав, сиревізем улдаланы. Мінлі улдаланы? Эзір күнда радиостанция жүк деменчі. Куда да мін? Сәделшін жылараган рацешіне кытартса Турханов. Поручик шақтан хиріш немде тупса калаймары партизанзен бірі үпне вырдаган тұшман батне бұрса мезірлі шавырза хучы де суранне тірсілесе бұқры. Автоматчығын алды мін. Тышманын күгірне пулісем ала құшшыдық азап бідерні. Шабақта перзевілер мекерлі марчы пулі? Мұғырдатры ұш. Вилес келмен бұлзан унын тармалла марчы. Тышман сене уязадыма пирін вғыт жүк. Мінлі тұшман сазардық пушнечеклер поручик. Краёвый шарын офицерзімбе жолнежізім сирін тұшманзем марвет? Кызем біріншінде сиріншінде тұшманзем. Эбірін алайық білет бір. Агышак вершбицкий дені чынны бе офицер мар. Плютуновый шеш. Хужа жде унын урыхла. Она глобы десе ченеші. Выл халық шарын жэнь тарны дезертир, тада абвер агенчі. Унын тусне Дубовский поручика оккупанцене булышса пурыннышын кельцы воевод свинче шакса білерне, тері Турханов. Унбай унажарри, немеш офицері, паллазы илчізі Колов. Эбі ана херехикімір шулдан бақ палладып, вол полякла вишісі мақта білмеш. Кавальский пушнечик седраган офицер бамалдан полякла калажашын бульчы, анчах леже тюрех нимшле бақылдатматыдынчы. Эбе вермахт лейтенанчы, Женевари дырых эзір мана персевелер меде, азапландарма да мастер. Эбе тыткана лекне шаршинны шидеть! Немішлі бүлчіна Турханов. Мен твассы кайран көріне. Шпиона вұржы керек хыш шарда да шақса білереші. Шабахта шпион дезе айплама видімлерек доказатель сүзем кирле, хүділеме бұқры Кавальский. Турханов седел сундыхне ұшрыде пызык хут листы турцагыларчы. Ку халық шарын батальонезембе совет партизанезем ежынны позициязен плане бульчы. Пәдем района херлі грандашпа тваткалын-тваткалын пайлаза координат номер ларца тухны. Калырха, корректировщик карты Маригу, планчине полковник. Тада тышман офицере сирин батальона мінле майба келселекне. Тады шакна хиреш нимде тупса калаймаре. Вара глоба ына пулышма шухышларе булас, нигам хушмасырақ калашма бұшларе. Паны поручик тервл. Сире совет партизанизе мулдалашы. Службы бейінге курас келмеш пулзан, пире халех ириге кыларыр. Анманыр, Чернецкий хый шулешіне тухсадырагана них шанда кашармаш. Шална шир танчык шури. Мен думалыне санзырақ плеші манахамада краевый шарада намыс кыдарттырын тархныбек кышткына ерсе паручик. Илзі илсе швап швапсене судынны перегерлі мар, хушса хучывыл алыкшине кыдартса Костылран краёвый шар формине тăхыннă çынсене сăнчăрласа илсе тұхныне курсан халық пухынмады тӹнче. Кунды пăляксем чываш партизанізене паллашы. Пыры уйх келіштерзе, пірне бірі бұлышса бұрынныш кевзем. Ага пір херарым Соколов патне утса бычы. Паны лейтенант теревыл. Кызем дада Німіш Неміш зем. Сиреде береде вартын сыдыр дуза бұрынын зем. Ах, шыр зем. Барыр візіне бірін алла. Хунар юбінжен жақса білері бір. Йыдызыне йыдып елімі, керлесе кайры халық. Тохтыр кыштақ, малдан пирін візен вұртынлы кезіне ұйтса білмелі. Кайран сирен алла да пулі. Лапландарчы халыға Турханов. Юлдашсем, шул барырха перін васкамалла. Глобыдан жүрімін жендіртсе калары Соколов. Халық кәрі сирілчі. Вара никамчине бұқмазыр пұжызіне ұса дыраган ташмансене партизанзем отряд штабиене лейлзі кайрыш. Канышсыр шуғышсем. Глобы юнасахы варны тады уже каныш Деп штаб шанзаяны жінзене партизанзен алдыне дыцабаны жын чынахах лекме булдарадінде. Чернецкий полковнигын шынныземшке. Контрразведка ба шихланы чен шихланманны. Пыратьха, Ковальский зене, бур Комаровский граф хыйде, унын заместителі земде лайық білеші. Кирлі бұлзан візем бұлышыш. Шабақта совет партизанезембе шиғыннышын ят теведех. Шитменнине йымыгым візінчен уйырлашын мар, асын сывларе тадеуш. Чернецкий үгіде кіртнетенетші, уссы булмаре, мен ши. Кашхи цабарас цабарас мари, ыйтралықра драган вестовой. Шимелли мен бор, ыда халден шеш ыйтры баручик. Бек он шуры тада услам жуба какао констрач бур – Вырыссем парашют пандарзағы варнынжен сирін илсе келдім. Кашны офицера вуншар кило вальсы бачыш. Эрех, щуки. Спирт пурчы де, теп штапра ішлегенсем валилсе кайрыш. Какао барып бареппен. Вәри какао тутлы пульчы булсан да, оша кандармары. Седел хушинчен тухсан, тадеуш саланмазырақ вырыншыне выртрыде, тедім езырландармады дэнче. Перус хышшын перус тұрды. Анчах ытты чухнехибек ыйхы пусмары. Йывыр шуғышсем пужа пырабек шыдарса кереші де нимбеде каялла Шамрык чух уш пызык шар пушлыхзем шинчен шырны кенегесіне юратса вулатчы. Ганнибал, Александр Македонский, Юлий Цезарь, Суворов, Наполеон, унынче юратны герои Польша историйінже де оста жарбушлық зем сақалмар болна. Анжақ тірлі сылдавзіне була, тәнчебе жабадухны полководцембе сембе анлажайман. Тәнче вірші ғышын Польша негама бұғынман патшалық бұлзадырсан, поляк семде хызен хушынчен пызык шар пушлығызем кыларса тұрадасын туйыннычы. Хамыры яхра полковник семде генерал семде болны, шарышне лайық врензен Кам білет, тень мана ятне тен жібе жабағыларма туры болыжы, тенетчі вылышыра. Унчух Европра, Польша шарбек хватлы урх пек туйнатчы. Шкул учебники земшинче де, хажат журнал де, шәне Польша шары шуралны шуралманах, темейші худ ешлырақ тышмана шәмірсе тұқса, днепр тухны бе, мухтанны чешке. Пулас варжыра эбир Балти тинесенчен хура тинесе жиди сарылса вырдаган аслы Польшыдывы бір. Тезе шуйхажатчыш ончух шамрык офицерзем. Анчах шавы әмет вадыр тұхырмыш жулхи сентябір өйхінчі пәррәміш залп янраза кайзанақ ирхи тетребеге хывырт сирілчі. Министр зембе генералзем Гитлер шаре Варшавы патне шивхарма бушласанах – халыға Таде Тадеуш еші пызык çарпушлăхе пулма мметтленнне шамырксен офицер мундирне ахальшын çын тумтирпе улыштарса тăхынса гиста гестаповецсенчен пыданса пурынмалла пульчче. Краевый шар Варшавра вастани каларасси çинчен илтсен вӹсен Черезенче тепр хут херю вуд хыпса тухнăчче. Анчах чун чекленеве нумая пымаре. Малданхи кунах пылхав каларакансем шарышне салдақ салдак де білменні балырчы. Иріксерех пужай кіленюлі шуғышсем бұрзагіме түтінчеш. Юн тықны харама каймарыши, пошылдатса ыйтры, ыйхывішнебе азапланаган паруччик. Міншін вастани каларма әше пілменшінсіне хушны. Кам ай плышагыншын. Мінлі шыба кедет юратны польшына, Шакнашкал канышсыр шуғышсем шәребех азапландар жүштады ұжа. Шушым квагарма бұшлазан выл кыштақ кыдыш пулнычы де тада хура жіне сікседі малла бүлчі. Алық хышынче такамзем херзех тавлажашымын. Хыды тарықса дұқры выл пүлімрен. Коридорда палламан салдақпа шамрық херарым жәші. Херарме пір аллы Тебір аллыбе шывыш банкына күгір жүмне пычырдаса тұтны. Вәлерзен деп амастып, юрек пұр дейлтменлі кышқырат выл. Ан тұр, пұр бірек манын болад, сурчик сербітсе хуравлать салдак. Намысыр, кама шарададын. Аюй, алла хужать, пулш самырчы. Мен бур вайран шуғырса яча ача амышы. Хыйша вғытра хывырт пішкінчеде аршин алдыне едібек Салта курсах кайр болмалла. хирарма таганлана ады келлебе хырымран тапры. Пэдех прэхуд, худ, шаппын. шыппын. Хурах, валереше! Ют сазыбам мегірзі яча шіре үкне херарым. Найкашах, найкаш едами. алламантнышын сана персе бұрақмаллатчы де, ядыма варалас келмеш сирен йыши иге ураллы вылексене швапсен сенжен хүделес тезе выже бұрын бар. Езір жас вырынне хиріш тұрса чуна күрендередер. Ажамы жінчен турцаилне шывыш банкына хевечіксе калары салдақ. Эзир пире хүделес вырынне шаратса бурынадыр шеш, шармарку, хурах шайки, Хей турыжым, шак намаза кыдардычен ма жаллах мана, ерсе яча чуне күтсе шитне херарым. Кавальский тек түссе тұраймары, візем батне мұнашлын ұтса бұрзадычы. Мен шавладыр, мен валежей мәр резир, сивенейтір выл. Паны поручик тарғашын пулы жырға, телмірчі хирарым. энер вырысем барзах варны күчіне шрен, пер бан кычыратны сәт илзе юлнычы. Выш сағраныбе хамын кығыр дипрі. Шақсетпе де бұлін ажана вилімрен жылас денетші. Ирсір салдак курчыде вайбақ турца илчі. Тархашын тавырзабама хушырха. Хамшын мар, ажамшын Тады Тадеу салдыка кушран шыдар аспек Халек Халех тавырзабаны болдыр. Шыппын анчах тадыклын бол. выл. Тавырзабамазан, мышкалаза ыйтры салдак. Эзі камба калажадан. Турбамар, хамыр бех. кавальский кабура жынжын пистолетне каларса салдаға тіллері. Пар сәдбан Веші чен жұтладып та забамасан перзе бірағадап. Пәрре! Икке! Салдак шывыш кынах тұрса турцакларса офицер умне выргындарчы. Ундан мейер, күбер, тезе пүртрен чупса тухры. Бытлы! Темеше шелкерчі хыды тарыхну улбут ывылі. Шәк керев сіреш кымыла таде Тадеуш пит күшне жумазырақ емі патне тұқса кайры. Ара мменнь бұлны, хыбыланса үкрі Марианна, сухалне хырмасыр мундирне теріпелемесір шин күжімне тухны питчішне курсан. Хышран кашкыр кәдевел хваламан пулешке, машав директор маланса петрін. Кашкыр кәдеве мар шаққал кәдеві табыншы. Арчын нушта. Шәрібе ғынерді келнішін зәмбе қалашры, ирхи абада келедіп де күрін мариха. Эппен, сырақ пір жерке тұлдарса барға. Ұш зек шунат, күшта бұлейін сүндересчі. Марианна шур спирт тұлдарса бачы. үш хаяр шыбекшіне шіне күш хүрібе бұқсадачы, ұндан пәррәзіпсақ шытса Шабахта калаха. Мӹнь пулны сана, лыпланай Мари ямыке. Эх, таваным. Чәрежінзем Мари бір, пыдарма манны вилезем шеш. Юлашки шанчык сүнзе бұрать. Хыжа ман әмітсем юлчыш. Умра тәттім кашбек салғуллы малашлық. Шавын шинчен шуғышласанақ аласем лыштыр рузынашы ывынныран выл. Выртсаганда ирцегайы, барас мари? Кирлі мар. Ывынны те булгаланы. Анчах шанчыға нехшанды манчы. Халі немеде ненес келмеш. Тавралла та пәр бұтлі жин күрінмаш. Вұры құрақсем, мұрадерзем, судынчықсем шеш тарза юлна Ан тіліндерға. Мен тілін мелі бұр. Әнер вырысем парашют пандарзах варна абат шимишсенчен чир резіне тіп штапри офицерзем валильцы гайрыш. Паян пір выш ғырынны салдак чеча амажын амажынчен юлашки сәтбан кине вайба турца илнене хам күш пах Шавнаш Шавнашкал шар тышмана аштан шендердер. Генералі епле салдаги жапла колсай хачы Марианна. Перевізімбе бірле булма керлі маррене темеші хутта каланы хуйтлеместин. Вісімбе бірле утмасан камба удас. Швапсем поляксене тебе ербе бідіресе, лыпқын кітселарма шукшке, шамжас бұлад. Вырыссембе бірле утма бұлад. Вырыссем візем, поляксен әмірхи тұршманесем. Әлі хи вырыссем шапла булны буле. Анчах халихизем апламар. Тада большевиксем де вырысем хушинче мар, хамыр хушыра да темін жүхлех. Әнен бичежім. Тыван халықын пуласлыхе Миколайчиксембе Сосновский зен алынче мар. Польшари рабочий зен партии хышын каяган зен алынчы. пор порберех шак тамыкран чәрін тухаяс шук. Яны жадын. Шылыныш тубна дех. Она шырама жеш білмеле. Штавыл шылыныш дени сан мұжырын кесенже мари. Тархламазыр чыдай мари Тадеуш. немінлі неменле еврлы пүштай пуштайзы тамажынде. Анчах шылныш ұналынче мар. Турханов алынчы. Кайса калай жунба. Вылхыйте сана курасшынчы. Паручик пырсакене чух, Турханов радиограмма вулазаларатчы. Келірек келір, сывлықлы болыр, алып ажывыл хывырада сыллық сунатып. Сире чырмандарасы де, каштыца келіне кайықсе мін юрлан не білес келчі. Шавынба ирек берсе жетірім. Глобы дени айыпа бітімбе хиыжынчы де, абвера я ячісене каласа шыртарчы. Візінчен тылхырыжы борш табынчы ішлеші. Керлі бұлзан списықне хывыр штаба ярсаба булдаратып. Хыйне халық шарынжен тарнышын айыплама адам краковский бригадыне конвойпа азаттырмыр. Немеш офицербе хамыр прайшлеген юлдаш калажать. Кірзейтлеме бұлдарадыр. Соколофи? Волмару, урыхшин. Пирін батра бех немеш офицері бұрынат. Кымыл бұр бұлзан шак пөлімекерірде чаршав леш енчемен итлезеларыр. Шалды алыға сакалары полковник. Кавальский юнашар бөлімекерселарчы. Ана варенчен хура чаршав карса ике пая уйырнымын. Пір байынче иккін немішле калажашы. Тебір байынче паручик печене хларса юльче. Эсі де шылынаймын, тері пір немеше. Мэншін, ұйтыр депри. Краевый шарвыл эрешмен картыне шакланны шынаба берех. Теп штабінчен бушласа, каштыны батальона шидетченех пирін майлы шеген шынсем ларашы эбирмен двастене шавна тватпыр. Апла булсан махывыртрақ шымірсі тұқмастырына. Шабы жу чарынманны Варшавына юлашки шурт юлмечен ишсе андарма солдав дупса барать. Хулана ибир юри мар, шабы жура шундарса заядымыр тесе түрре тухма аван. Халыхеде шабы жу чарынманран вилсе петредеме булать. Бурка Морозки был пызык чырмавақ мар вғыт читсен, хыех, алдызене шықлесе бада бөрі. Унчух әзіде ұтты повстанцен зәнбе бірле гестапын леген. Шылнас келет болзан, поляксем сәмішіне лачылаттарза сурда, мана тарма бұлыш, вара фюрер санады кажары. Эбе жіншіне де сұрадып. Камзем Гитлер ба бур Комаровский шіне. Чибер галаш, візем санын пұшлы хузем вет, Еплі хыян аплакалама. Щук пушлықсем мар, тышманзем. Шылнас пулзан да візіне кушран бұқса тымы бір. Шиде, костыла мінле бір залекрін. Эбі улды кепшелі минометсен дивизионінче корректировщик радраттым. Бірре дивизион командирі шируды таржы. Шакна, сен штабне кайзабарда пәрбір шүллі вырын тупса минусыне ыштабы рахмалыне кыдарца тұр тере. Павстаньсен штабінче мана Вершбицкий харунжи ушкынне кіртсе косты Вара корректировщикіш не дытынтым. Хывыра дытны чух тарса хыдылма хытланса кам болна. Радистчы, вылманамар, Вершбицкие Шаунба Шавынба віземмен дунне пілместіп. Батальон командирі эсир костылра туза бұрынне пәлнейі. Кавальский поручики? Шава. Волхыйнсым зиянче мен бурне де білмеш. ужын пичіп жерсе кайры. Акымынле жұтлашы еккен маншинчен. Тарықса кайыр выл. Итлі яндашым Эс ху малыне лекне чухладны. да просто ваганя. Чухламазыр. Краевой шаралынче энде. Павстанцен хушынче ширіп ергей жүкке дақшынақ баллы. Командирзем сымсесене кажыртса жүреме білеші. Анжақ пірі мен туныне тепри вілерсен тепілмеш. Пиреде костыла камбырза яныне пілмезір арестлері жінде. Тыманаран да ухмақ шкезі. Хывна берзі бірағас патрон не де тымастын. Эзі краевый шар алынчы мар. Совет партизанизен алынчы. Он төліндер. Партизанзен бадынче ес мен дуза бұрнадын сан йышши анра сухрасыне тына кертсе. Мінле майба вара, тынланаймары түткіндришін не пледе. май келе чапла, Хышысене вада аслашызем батне азадатпыр, кызем йышлынрах, тепрезіне пулас командире эдеме тивішле эш эшлезе малды вырын тупма бұлжатпыр. Мана мінді вас тедір. Волхвындан келет. Тыван халыха фашизм пусмрынче қыдарасы керешме хыюлық шеделіклі пулсан, Иранхи Германире хывын вырынна тупма пулыжы бір. Манын мен думалла, пиренбе пірле пулмалла. Хывыра улдаласран шикленместері. Шикленмес Улдалас пулсан эсі пиремар. Хывна шеш улдалама пулдарадын. Хывах пілетін, херлі жар вислы херене тухны, кешех, одыр ашса Берлина бұрса кәрі. Вара фашизм хыйны сранкайны фюреребе пірлех теп пулі. Унчух немеш халық өмінче ответ тытмалла буласы жінчен шуғышламаны. Анман, тыван халық кажардыр десен, пиріняна Гитлер, Гиммлер, Геббельс еші выр хурақсен тұтканінчен хыдылма бұлшмалла. Кавальский урхитлесе ларма бұлдараймары. Большевиксен сымахы видимлене вұл тақшанақ сеснетші. тада тадалайықрақ білсе житрі. Мінлі жұтладыр. візіне тірі зараслене, е сиренендерме тада ұрық шіріплі дүзем керлі, ғитрі Турханов. Керлі мар, әзір яланақ тіріс тавадыр. Үттізем үшта. Жолныш сыне ереге ератпыр. илсе қайма бұлдарадыр. Жолныш паллах шавзіне. Мана швап сенбе жығынны жінзем керлі мар. Үштан келіні шавында тұқса қайтшыр. Калырға, вәсем костылрине эсер үштан білдір. Турханов кескен қалаза бачы. Ондан хын пір бидіп пызык эшпе генерал Комаровский ба курса калашмалла булассыне білдерчі. уж вылытныне теп штаба кайза калама бульчы павстанецсен штабінче. Сентябрь уйхень внултымыш куненче піррэмыш Польша çре вислы урлы кашмадыдынны дене хыбар пәдім хула назарылчы. Паллах унчухку улды батальонран дыраган десант кына булныне тэп штапрада, баррикады çапы жакансем хушинче те никам да білмененде. Шабах та, шагы бурне хыды гумандарса заячы. Шылыныш келет, шылыныш келет. Савнашы хулашын нізембе краевый шар салда кезем. Мен думаллажы, аптраза үкреш офицерсем. Шак вғытра Тадеуш партизанзен штабне палламан майора илзі бүйчі. Ку вадам жула жетіне, пызық ішлеген ішлігенсен елібе яга думланны офицер бүлчі. Хый чахоткаба запланаган шин евер типсе хырса кайны. Кылгыря анзыр берге курбунне нимпеде пытараймаш. Межинский майор, теп штаб рейшіғыну офицері, паллаштар бата деуш. Петіға вас, албажы Дурханов. Мен солдавба келсе малла бульчы, Монтер генерал хушнабе келдім. Выл сирек деть. Вырысла каларе хына. Краёвый шарынч Варшава обводжен коменданчы? Шава, анчах вăл сире Давутса заместителі пулса ижнасшын. Хыжан, хыбыр ержүллі пулсан халех кайма бұлдаратпыр. Эпе хадер. Турханов отрядра хыйвырне Соколов ахварчы те вуна автоматчик келсе түрек шуладу хры. Кызыне мін Автоматчик Автоматчиксем жіне кытарттырме женский Пасол давражы ют жыржыва свит тызыр тухса каяган мар эбе сирін бада хамирк пемар, шүлді бұшлықсем хұшныве бұрадып. Ку манын свитті, шүрма жүтлезе калары полковник. А, темешеш бұлдаржы шихуну офицері. Варшавына арлан зембек чавза каш сэрэнде, кашсеренде, кындырлада, тәрлі подвалсенче ішлеші канашы. Вырындан вырына кучастывас вас пулсанда, таран траншейзем тыры хутса жүреші. де, траншена илсе кече. Вырынын-вырынын туннельсене керсе тухмалла пульчче. Тебр чух вырым подвалзем та утса тухмали кет. Падвалсенче сывлама йывыр, пур те шерк шаржи. Стенасем шумне каптил ккысен чудыпе ураенче чирлешінзем онрашса выртне курыннать. Вәсене никам да сеплемеш пулмалла, хызен тасамарлы марлы хешінче хиваланса вырдашы. сре хыды Чирикклетнерен Турханов хунар шутса бұқрыде кошт шеш хосса ямары. Ирзір жыр херарым виллине кошланымын. Пәшізембе хырымне шисе яны. Виллизене ма пыдармастыр, тере полковник. Пурне дештан пытарса бітерін. пыдару командисенче шын жетмеш. Вилегенсем вара пур жерде де пені ханраш ханрашса вырдашы же хучен пропуск тіріслеріш. Шихуну офицерне купиді келші болмалла. Выл партизанзем енне мұнашылын бұға-бұға елчі. Шанжықлы хураллашы. Тышман лазучигізіне бірін бада бұрасы, еп шырды видір дұғасын жәнде хенрех пулі. візіне шебервізіне бек тұтырмыр, пілдерчі Турханов. Хывыр тратраи. райы. Щук, краевый жар Кашны айду валли унын хурав хатер, шәмгіне картландарса жуғышларыме женский. Нимбеде тағындараймын. Беде ослышын болмалла. Паны полковник, ман сирден пір ябала жінжен итса білескелет, юради. Ыйтса бахыр. Эзір вырысы? Вырыс мар. Эбір де шапла жуғышларымыр. Камзем эбір. Деп штапри офицерзем хыжысем сире рашири пір-пір вак халықын княжі бүлдесі жұтлашы. Мэншін, онланай мәрі полковник. Ибір жіне бұқырымыр. Сирен хужамадыр, игіз мақран тұратмен. Тур, тада хан. Хан выл, князь не Тур, хан. Туры княженде. Шаванба сире генерал князь не хұрза числасшын. Мана совет офицері вырынне хурса хизеплені дешідет. Шаплы калаш каласа візем темле пызықақ мар тюреме тұхрыш. Кунды жінзем пыдан мазыра хутса жүреші. Шүрт ерзем пидехи жылмен. Сылдым ревич ғутлы кабр кермен вара варшычен хибекех терісте келіларад. Монтр генерал сире шак пүртре ежін малла. Кабыр майор орден орденсембе медальсем шаксадулдарны совет бе, урама сарны лаптак чулзене тепредес пек ширппен буса удаган партизансене курсан, иртен шүренсем, кушесене чарсақ бірақрыш. Кумыне білдеретші, пурне дейлдін мелле ужы сазба пике. Херлі жар урлы десант кажарны деші. Швапсыне хызенділін жіндерме жүккенесісе пирінден пулыжу итма яны делегация болмалла. Хуравлары байуна утса бұраган ылдын әлі старик. Турханов сасыр көлчі. Пан, тени, хычран хыйыр юхаган булсан да, себе піліде шыйрат теші штабы драган инспекционный візенжен пропуск итмаре. Иге картус картуз дыцагына заламларе. саламларе. Тахыже шав самантрах пұхыр шапсадуны юман алға яри ұшса хучы. Вестибілдіре халық ех. Пәрезем картла выллящы те презем Эшсер аптраныбе анасласаларашы. Совет полковникне курсан команда баныбегех бурде ура сіксеті жүште түрленсе хытса кайрыш вәршені автоматцем, карабинцем бе шымыл пулеметцем күбалан завырдашы. Малды позицизенче хула жыннызем хызем туны кинжалзембе тада чукмарзембе жабжашы, кунда шар хадырызем уссыр күбалан завырдашы, Терел шыра Турханов генерал чүлді хутра кідет. Лифт әшлемен біргей шурана хыбары бір. Херлі балас рамыр бұсма картлаш кізем жіне кыдарца Пейдеха жын жин бұл сирен генералыр. Фронт радюхне шар бұшлықызем шырайне тарынрақ чавза Сирин жаганчы. Сирен бұшлықыр шүлелле турханов вартындырықлаза Тұрханов. Кунда стеназем хулын, пожал бүлі мар, снаряд ташыдар зәкерес шук. Генерала хүделеме пахры майор. Стенізем чынаға хюхем, анчах шүхе чаржав кошта хужыл задыраган пуршын чаршав шине полковник. Шәрәнче жабақта шанчықлырақ. Межинский хирешним те маре. аялды тутыне шеш ыратмаллах ширтре. Теленмелле шухышлары партизанзен командиры. Тулда да пыданмазыр жүреші, шалда да мирлі саманы рипегек түлеккен ларашы. Фашистсем, постанцен теп штапне шеллемеші Генералын ешіну пөліме шаврага залыра бүлчі. Матчаран шағын задыраган пызық канделябр жіне сағалыран да водыр журдалартны. Візем пурде шунашы бұлінде залра әндрік вғыден жебек теттім. Эзір кыштақ кетселарыр, әбі генерала кірсе білдерем, тереме жинский. Вұл хымыр сыран шапсадуны шүлі алыға бірза жаққады. Алықсасыр ұжылжыде Чернецкий полковник тосадычы. Пан генерал халех пушанать. Унчен перпечекеш туза ирттербір. Сирин документір зэмбе палашма юраде, өйтірвіл. Юрамазыр, терде Дурханов херлі хуплашкаллы пәчеккенеге калар забачы. «Удостоверение личности», — вырос смахесы не пускала завулары Чернецкий. «Урых немде «Тада «Тадамын керлі». «Мандат полны рахчы. рахче». «Выход цень волта болы». Қажарыр, Кунда теттім бірге вәде зен палырмашы. ебі шала кірсе вулам. Тесе Чернецкий тебір бүліме кірсі кайры. Херлі құплашқалы кенегіне ұнда теплін бақса тұқрыш болмалла, ширім минутран тен каялла елсе тұқса бачыш. Паны Турханов, сире генерал кәдет, алыға ұшса хуже херарым сонлы шамрық паручик. Генералын адъютанчы хылхаран білдер білдерчі жинскі. Шалда ширу сәделі хушынче кабинет хужие. Журналзем хумаллы лутра сәделі хушынче католиксен бе хура костюм тұғынны тибетне воблы евер хорза кайны пәчік старикларашы. Совет полковникне курсан візем пурде уражіне тұрса пуш тайрыш. Чернецкий полковник хужасымбе хынана пір баллаштарчы ларма ыйдадып тере генерал паны полковник изирпире пір-бір хыбар білдірестедір бұлыға. Калыр сиретингер зехитлетпір. Шел бұлінде эбі білдерес хыбар кыштақ кивелчі. Шабақта выл сире интереслендерме бұлдарныне шанас келет. Пушлар Турханов. Шеркаш херлі жар бұлышны бе, піріміш Польша жары, вислы урлы десант кашармадыдынчы. Халя десантниксем хызем ешіні плаздарма, пызыкладас сижен херсек шабыжашы. Паны полковник, мінле Польша жары жінжен калашат рейсір. Үйтрі Зигмунд Берлин генерал ерце біраган шар жінжен. Ана Совет Союзынче бұрнаган поляксем ергелене. Халевал Люблинри Польша нацине иреге калармалли комитета бағын затрать. Польша патшалыхын пір ба пір шаршеш. Правительствіне Станислав Миколайчик, премьер-министр, шарне Буркомаровский генерал ерце бырать. Люблинри самозванцем туны шар, Польша шар бұлма бұлдараймаш, келшмері генерал. Паны генерал, Эзір шапла жұтладыр бөлде, тепризем ұрықла жұғышлашы. Анжақ хебі күнда Польша патшалығынче мінле ба мінле шар бұлма жінжен қалашма келмен. Вұғыт бірін ұма пызық задачылардыры. Эбі сиренбе шауын берге калашса дадылашынчы. Мінле задачывыл, паны полковник. Павстанецен шыби мінле буласыне эбі қаламазырақ піледірінде. Візен урамра шабышца вилесси, е нимешсен концлагерінче азапланасы шеш юлать. Чынақта, краевый шарын командовании келешсен, херлі шар не вилімрен жылзақ вармада бұлдарадь. Мінлі майпа, калыр-калыр, әбірсіретлі Павстанцен Берлин генерал шәрібе пірлешмелі. Вара херлі жар бұлышныбе, Варшавы жыннесіне ундан краевый бе салдагесенбе офицересіне вислы леш енне кажарма бұлі. Эбір күн багилшме пулдараймас бір. Краевый шар Люблинри самозванцен шәрібе нихшанды пірлежес чук. Шваб сембеде де нигам пулшмазрах шабышна, малашнеде шабышы бір. Турханов хирішлараган шинзем шине черетпе бұқса елчі. Монтырын печі дарықтыны жүхнехи бек херілзе ғайны, көжізем вудхем зірбедеші. Хура костюмлы старик, ағалде шурықны сынлыскер, хыды хумханны бе вилні жын бек квагарса ғайны. Епископын ұзық туды хай тілін пұжылдадыған шыннынны евір хый туна жох, мише худ пущапне шутласа шутласабыма туны шыржа ярменчи чымыр ян тарзене тыда-тыда дерслет. Шабыжасы шабыжырда Совет союзі болышмазырын немішсіне нихшанда шындереймір. Шындереймезен патырзен вілімбе вілібір, Періншін куда бызык чиз. Тагамран выданны бек көшізіне тартса галаре хура костюмлы. Тышманба жабышса вилеси шаршиннышын пызык чызынде, анчах Варшавыра ағал шынзем, стариксем, херарымсем, ачапычасем, салдаксенчен велешішке. вилешішке. Пирен условизембе келішсен, Эбир шар командывне бе хышпыр ыйдуземберге калажу бұшлама бұлдаратпыр. Тері генерал. Шав условизене пілме бұлади, үйтірі Турханов. Немішсене хузаяны хышын, Миколайчик правительствене Варшавына таврынма чырмандармы бір, тезе шаныш парадыры. Шавынбек шаныш сире бұлышма бұлдараймас бір, тере генерал. Вырысыне аты сем ерце бұрашы, херлі жар Варшавына келсе долзан, чиркеве хезірлеме бама шанышпама бұлдарадыры, тебір тұры епископ. Эсір мұнанланмар болмалла, тере Турханов. кунда күнда пұлы мар. Пулушу сәнме келіні? Пулы да тірлерен булать. Пірнес мақсырақ ежінашы тепріне хышпыр условизем бірге калашса да лылмазыр ежінма машук. Краевый шар херлі шарба бірле шабыштыр десен, везен умінче пір дұшман тұныне де әліксір. Игі шарын пір хавхалан не керлі. Кескен каласан, союзтыва сишінчен сымақ пушлычен, пирін политика идірзен бірге сададылмалла. Сирін чавнашкал калашу ирттерме полномочи пури. Эбе дипломат мар. Шарчынны. Шаванба тышманба мінле шабжа сишинчен кына калашсадалылма бұлдарадып. Немешсене шімірседік нахышын, Польшыра мінле влаш пласы бірге шынзем калашчыр. Мана херлле херлі жарысынеген пулышыва йыжынни ежін манни жінжен гына ыйтса білме хушна. Пәдім у тылмач урлыбыныран, Монтернба унын тузызем Турханов полякла білмеш пулетесе шутланычы. Шаванба мменнчех пәрбірінбе тавлашса кайрыш. Епископ херарымзембе ача пачасыне десантниксем батне кайма чарашын мар бульчы. Генерал Бахура костюмлы старик унпа келішмеріш. Хула жыннызене эксем батне кайза ярас тезен, пирін шар шарбе жабышса візем валли шул малекет. Ку Берлинг шарне бұлышныбе пірех. Эбір апла дума бұлдарай маспыр, тері генерал. Апла бұлзан, мирлі халыға бұлышма келішменне шенчен Варшава зене хывыр кайза калыр. Тарықса кайры епископ. Эбирагы мендавы бір коллегізем. Аналы пландар старик. Шағыйдыва радылары жай сүтсе явы бір. Кыштақ шуғысталзаларны хышын үттізем ұнба келішріш. Пане полковник, Сиринейдова халех хуравлама майшук, Ана малдан радыларывенче бұқсадуғас бұлад. Унчинчен сире кайрақпа папілдері бір, уражене дырзагалары монтыр. Ку калажувышленне пілдерчі. Турханов пуш тайзасыв де алк патнелле утры. Монтыры нахваласа хулранды холрандытыры. Тархашын, кымыла евраан илер, бек кылдырдатыры выл. Ибірсіре черерен хизеплетпір. Эзір кавальский графын кележізіне, тада кельцы воевод свинчи хрещенсене вілімрен шылны де, Варшавына келнерембе ұры ішсен дұнне не Әненер, пирін сірей күрендерме сылдав жүк. Эбі хамжын шунса деп Варшава зен шыбіне шымыллатма тұрыжадып. Шавынба күренесім жүк. Педі хавас, уналыне тұтса жымырдары генерал. Итлерха, паны полковник, ибір бир шивық паллашны узыллы буласын дойнать, езірмінлі жұтладыр, де шаплақ жұтладып паны генерал. Паян эшшинчен калашмалла бульчче. Кымылыр болсан пирн бада ирклі вăхытра килсе çүрр. Тавда пуш. Вăхыт санақ тепре килме пуле. Мансире пір интереслешін бабаллаштарас келет. Вұл Варшава Ривастан жінчен кенеге жирасшын. Унда сирін отрядын пурны жібе, әші хелесіне де шудат сабама Шавынн шавын жінчен пулас кенеге авторне хывыр каласа Историкисем бізем партизансем хушынче де бур. Вғытшітсен бізем де, хысен кенекінче. шак сене шудатса барыш. Малдан бізем бек алашса бұхас бұлад, ондан сирен историка да бұлшма бұлі. Монтер совет полковникне улдалама жүкіне сисре, вара унба уйрылма васкаре. Сире пан Межинский хывыр отряд кіне дечене хызатса яре, сывы бұлыр, чеш Ежіну пелемен жетір зайылны партизанзем отряд командирі пірсі хететла хыщінчен немде білдерменшін хумханма бұшланымен. Автоматчысене пурде кәшвеш эше яраспек тытны да алықра драган дежурный батаулашашы. Турханов тұхныне курсан, вәсе мына пур енжен де хубырласа илчеш. Кайрымыр, кіскен галары Турханов. Мінле жұтладыр, паны полковник, кунда келіне узыллы бүлчейі урама тухначух ыйтрме жинский. Темле каламалла, пір енчен эпир пір-бірне аванрақ пілдімір, кумалашне алашне керлі бұлма бұлдарад. Тебір енчен паянхи калашу вильнешінна эмел сәнне пекрех пулса тухре. Шавы пышырғандарад. Тер Турханов. Сирин шутпа пиріншін шылны шуги. Шылны пурри бурда шуна денчен халих ярзадытмасан, кундан әмірлехех вешсе кайма бұлдарать. Калырға, ұшта жырамалла шавгайыға. Илдедері. Вислы леш янче шыр чатретсе кемсірдеген тубысасысыне итлесе каларе полковник. Пав станет сен шылныш шавында. Шак вғытра взем батне темле херарым чупса бычы. Тум дирінчен бұқма, ку юрлықра азапланаган шинбек туйынчы. Сонеде квағырса шурса гайна. Ах, еблетелі елі ебі! Вырыс махизіне полякла жавырттарза каларывыл. Атте вилезумен шак шкатулкына совет пырзады тарма хушсах варчы. Эбі сире курмазрах вилесренші кленнечі. Тене хун халалне сиреба мамай келчі. Илер таргашын. Хақлы еші евешран ұста ғассадуны пәчігарчады тарчы Турханова палламан херарым. Мен ұнда Арчы ытлашы йывырбек туйыннаран тілінсе ғитрі полковник. Тада изеркам боладыр? Мана тене Станислав Галем бұдезеченне. Ширімміш жүлзенче вұл мұскавра. Коминтен эштав коменчеш лесе пурнна. Шак шкатулкра Польшыри коммунистсен партийін историне теплен шудатса бараган документсене пухна. Унда черлеші фотопластинка фотопластинкызем, цензурыклар мачарны зем. Шырашине барырға ұшса бұғы бір. Шырашыне атте ех шуғатны. Пидересе хубылжыне шал аттарса хупса битермелле. Ужасса шежібе хирсе ушма булать. Унди документсене тарха шынан чухатыр. Атте унда Сталин юлдаш патне ширны шируда да бурдері. Юре, штаба житсен ұшса бұғыбыр. Документсем вырренне бомба чекмен шыкунда. Ытлады евір. Арчана хылхи патне тұтса жуғышлары Турханов. Сехет шаканы илденмешха. Бомба булсан да халех сербетсе яме. Отряда шитсен Турханов командирсене бұқса, Монтер генералба мін жинжен не не Краевой шар десан иксембе бірлішме келішменні партизансыне тарқтар ячы. Шаныш керле пен візіне, шере суржы Байдиреков. Халық юні бек юғад, візен бұр влажа шуғада сран шеклензі ларашы. Полковник юлдаш, шарсырақ шарсырах десантниксембе бірлежес маршы Ибір вұтлуынгыра. Десантниксем дес тезен малдан шавын гына татса дұхмалла. Кулы жедума хамыр тілін вай жидерейме бір. Иріксірех, теп штапран мінлі хурав келесе кетмелі кет. Анландар Сапачы Турханов. Ундан бұл Громов ачынсе галем бахере тене херарым барзаяна арджана урама илсе тухса ушса бахма итре. унда Громов. Станислав Галембі ятлы коммунистын архиве дереште әненес келмеш. Херарме чухын шинбек ябық тумланны, аллысенче ылдын шәрізем ялдыртадашы. Шавынба хый провокаттыр, Шкатулки выртын механизмба журлаган мені бек тойынчы. Громов шкатулкына шебешін тұтса бункердан тұқса кайры. Командирсем выл тавырнасса кәтнемай, Польшыри коммунистсен партиян историне аза елмеді Комиссаров пір вғытра коментарн ширім шул дулдарны доклад тума қадарленне чух терлі документ бе баллашнычы. Анчах вылыштыв кумра Станислав Галембе шлене жінжен каланыня ыттызем де унчинчен нихшан да илтменине білдерчіш. Ну, мен тубын жар жара. Пұжышқа тул кішіклезігіне Громова зырза илчіш командирсем. Икі кило тратил. Взрывательне арча хубылчишумне пыда жапсақ шипіштарза захуны, Шәжебе хирсе ұшны болсан, шәк бункер вырынне тарын шыдық қынадырзай ұлмалладшы, тері Громов кубире кашны удымрақ сығы булма азырғаттараган урок болі, тер Турханов. Ташман фронтран жешмар, тылран да бір задамынма Шавна пір заматлыға да ан маныр. Генералба калашны хышын. Павстанецем тимбек хастарын чапшырыш пулинде немешсене шіндерме жүкке ұшынақ балыраган бұлжы. Карателзем пір урам хышын тебір урамады цайлеші. Поляксем пір позицихы те тепір позиции шуғадашы. Юн юхтарны харама гаят. Шак вахтра вастани калараган сен ява плыха туйса, халыха мінлі шыласы жінжен жуғышламалла чэнде. Херлі шар командоване шылны шулештіні дегдартры. Мін бурвая бұқса дышман унгенжен тұхмаллачы де, десантниксембе бірлешсе, вислы урлы кашмаллачы. Анчах краевый шар командование аплатума Санаци Санатсы генералізіне салдаксем вілсе е барынма бұлдарасы пиде хумхандармары. Вәсем Берлин генерал ерце бұраган, Польша шары шықлесе келекен, ириклік ялаве айне бұрсадыма бұлдарасы Павстайн Павстаньсен штабе мінлі хурав бараса Турханов тывады талық кәтірі. Юлаш кинчен кәтнешіру келчі. Она монтер генерал алып бұснычы. Эбір политика ыйдывесем бірге калаш садырылмазыр херлі жарба кележу дума бұр. Унзыр пушне хамыр жара висла лешенне кажарны тышманран хыраза тарныбе пәрех. Тада ибір хула шыннызіне де швапсен алыне парзақ варма пулдараймастпыр. Тенетчі шавширура. Кунде демагоги шеш. Краевый жарних жанда халық интересізем жын чабышман, Ана коммунистсем гына мар. Ытты антифашистсем де тақшынақ бәліні. Халевал Польша халықне ен туныне пәдем әшшіннізем тав жырза илме бұшларыш. Монтары хуравешінчен Турханов шавгунах партизан юхымын штабне білдерчі десантниксем юн юхтарни харама гайни пуриншинте паллы бульчы. Вара Польша шарын командование сулахай шырана кашарна батальон каялла кайалла хушы. Шапла сентябрен шеремик кемеш куненче павстаницене булжас эмэтпе туны плацдармбыра шабыжу шаве шыпланчы. Кашпа халық шәрібе совет партизанзен Аслы командиресем малашне мен думалли шинчен сүтсе явма шере пухынчыш. Торханов фунда монтер генералын шырывне вуласа бачы. Хыды тарыхрыш командирзем. Хышы бірезем халех шав авантюрисенчен уйрылса каймасынчыш. Варшавари восстание ерце вырагансем тыван халыха бек сутныне ібір тақшынақ сесне. Вығыт читсен візіне уншын явап Анчах халі повстанцыне парақса каястени тірісмар. Аплатусан тузан вастане ынманнышын реакционерзем айплама бұлдарашы. Халық шәрібе совет партизанезем фронда ұшсақ варжыш. Шаунба пирін тұшмана парынмалла бұлчы. Тезі су ішвізем. Ним тумада жук. Бур Комаровский капитуляци двичень пирен шагындах юлас пулать. Тере Польшари рабочизень партиин представителі. Килшрі сама оборона отряджень командире. Реакционерзем Польша бибе картла выляныбек выляшы. Фронда пырақса кайса эбир візен аллыне, тебір козыр, памы бір. Коммунистем юлашки юн тумламе юл мечене халықпа бірлі бұліш. Халық шәріде ялана халықпа бірлі пулі, тәрі Адам Краковский. Совет партизанезем мінле, үйтірі партии представителі де бірле болы бұлыбыр, кіскен құравлары Турханов. Партия представителі Турханов алыне тұтса чымырдары. Шав замантрах Краковский хын алыне везен аллишине бұрса хучы. Он хышын үтті командирземде жапладорыш. Ку совет чиннізембе поляксем хушинчи туслых ширип икен негдартыры. Штаба таврынсан Турханов Барсуков генерал шығынчы. Исир союзник сене пырақса кайманныне ырлатпыр. Пәлдерчіш партизан юхымын штабынчен. Вастане онманны жінде, десантник сембе бірлежей менні жінде Изир айплымар. Анчақ шанчыға юрамаш. Шивах вахатра бур Комаровский капитуляци дума булдарать. Ку реакционерзем пирн болжыва ежін маннынчен курынать сирен тыткына парынма юрамаш. Шавна шуда халех отряда шылма хадерленме тыдыныр. Павстанецем ежінні хула районечине чине немеш авиации бомбызем гына мар час часах листовкызем тетіксақ варать. Шав листовкызенче фашистсем тыткына барынаган краевый шар офицерезене офицерізіне вұр Женева ри конвенци кадартнабек чип-чиберех пыхса усрама булаше. Шаввығытрах совет партизанезембе халық шәрін салдагезене тада хеш пыжалтыца шабжаган хула жыннызене преступниксем вырынне хурса, выржы вғыдынчи хаяр явапты явап тарасыпе юнашы. Капитуляци туны краевый шарын шыби мінле бұласы татса калама хененде немешсе мына чынахах түткінрей лагерін че чиберех пықса ұсыреш. Партизан зембе хулашыннызене юнаныне тәплін пұрнашласы вара никамада икіліндермеш. Шабыжу вғытінче вілменнізем газ камерізінче пөжіқса віліш е крематорик магизінче шуныш. Шылнас зен тышман кінчен тұқса қайма шулды бас бұлады. Барсуков шифровкине вуласанах Турханов шав жула жырама Чемалдан Чималдан выл замполитпа калашса бұхры. Реакционерзем капитуляци дуны хышын отряда Варшавран илзе тухмалла денебе комиссаров хавасланзах килешрі. Анжа хына тышман унгене татма вый шидес шукки шиклендерчі. Ибир хамырдан вунхут йышлырах тышманба шапышса курны тервыл. Шымыл булмары шабақта партизан партизансем шендерчиш. Крайовый шары паранны хышын зембе халық шарын шер худ вайлырақ тышманба жабышмаллашке. бұлі жығын бек тұшмана. Шавнашқалы үйдізем Турханов адаканыш паман. Партизан сенде вайхваджы вежезір марынде, ұштады бұлін чекі бұрақ. Шав пір енче пұрныш, тебір енче вилім отряда ерце бұраган сен чигеш тавыртыне тренех курзадымалла. Полковнигына педе аван білет. Варшавара фашистем бірінден шерхут ешларахи, шерхут вайларахине пілдермеш. Шавна анман. Вая вайгына жіндереттеші. Ежа вара ешпагына мар. ұспада жінме булать. Эбір жән ұсларақ бұлмадыры жыбыр. Ұдарлы күлчі Турханов палаштарға хывын балануба. Халлихенімлі планда шукха. Тәрлі шуғыш сәмшеш пұжа келі-келі кереші. Читлік рекайға ереге дұғашын шунат шунатвыл. коне коне бейсік келет. Хыйн вайсырсым зібе пралуға авса хушма мағытлан бұхат. Анжақ нехшан да шәв термерен дұғаймаш Міншін десен ундан дұғмалы алық пұррине білмеш. Эбир керек мінле читлігінде алық бұрыне білетбір. Она вғытра жыраса тупмалла Тавай шырар еппен. Юре, хыш бір юлдаш сене чені бірде шырама тыдыны бір. Шәвға жақ штаба Турхановпа комиссаров сырбушне Соколовпа Яничек тада Кальтенберг пуғынса пәчік канашлы үртерчіш. Отряд командирі юлашки хыбарзыне білдерчі. Павстанецем барынзан партизансене тышман часах ма бұлдарат, дер полковник. Вутлы ұнгыран пирін шабы жүрашын дерсе мар. Фашистсене улдаласа тұқсатармалла. Шағын бірге камын мінлі шуғыш бұр. Ташман тылне темеші хутта каягай келіні канрат, хуларан шүршер хевеляны шенелі тұқса каймасынчы. Онда шүрді жылчығызем шүллі беге кубалан завырдашы. Пәрбәрді темгаш бұрза кірсен, шав и жылчықсем хушынче ним чырмавзырақ шүреме булат, тері бол. Яничек кындырла тілінче гына онсыртан пір палланы валютчик пе тіл бұлныне каласа бачы. Шав жин Варшавран тұқса дарашын жүнаган поляксыне, урық хулазыне кушарза Унба бір болса, ішліген неміш полковниге кашны шыр шершер доллар ешаван жухлі тараган ылдын ябала илет. Валютчик калан ненензен неміш балконеге лайық түлезен. партизан де фронт линия урлы кажарза яма келшмелле. Шавшин ба тепленрек калаш сабығас маржи ыйтрізденік. Турханов ба комиссаров бұл марыш, Вара Кальтенберг па яничек разведкана дұқса Эзімінлі жолшыладын. Соколовщине бұқсағы түрі отряд командирі бункерда вещінлар зайулсан. Ман вислы урлы ашса, херлі жарба бірлі келет, келейд. Негамшіне бұқмазыр калари ваща. Санын шмар, пәдем отрядын шаплады вас келейд, тері комиссаров. Анчах шыв херінчі урамсыне неміс шарне тулы ех чықсатулдар нышке. Пәдем отряда тұршман шары видір туғас деп. Шабақта шыв херене тухмалли шул бурах. Шандарчы лейтенант. Турханов хеде юлашке вағатра херлі жарба бірлі жасы жінжен нумай жоқшыланычы. ба выл, ба хавасланцах келешірі. Шылыны шулне тупма, сана меше талық керлі, үйтір выл. Виштывады талкран ұтламар. Турханов комиссаров шине бұқры. Лежі келешініне пуш сулса сістерчі. Сана бір. Шабақты пір саманда да ахал саян яр. Эсі жыраны шул бере шивық вғытрақ керлі болма бұлдарад. жа отряд командирі. Пызык ингек. Вермахт офицерін жән партизан бұлзадын ранбақ, Кальтенберга пір шуғышқаныш паманчы. Үтті жержузенче нацистіне курайман жінзем Алла хеш пыжал Германире антифашистсем, революцилле агитациябе пропаганда сарнепе тада хутран ситрен промышленнышпа транспортра сабаташсем тугаланыбек шырлахашы. Гитлер рейхен вайхале хвыртрах ешса щиттертесен унын шарне, фронтра шаба-шаба аргатнизір бушне тылра да, вол шутра рейх жынчеде табына-табына шымірсетік малла – шухышларе канрат. Турханов отряджа манжын пызык шкул пульчче. Эбе партизанла вырчче вутне, мӹнле чртсе ямаллине самаях вӹренсе житрмменнде. Хале эше тытынма да булать. Хамын пәчік ұшқынымба тыван шыржыва таврынадып та, паллаган антифашистсене пухса, варманба виденне альп везем хушинче, неміш партизанезен отратне ергелеме тыдынадып. Фронт линия де Германичи кисем батне шевхарса шитни пиріне ше шымыллатма булдарать. Шагымеде пурнышлас тесе, Кальтенберг совет партизанезем Варшавари вуд лунгран гайма шухыштыт не білсен, шылны шулне хулан, шуршыр хевел аныш енче шырамасенче. Канрат разведкана хыйне ушкынчи виже болякпа перле тул чудылас умен тухса Шак вғытра немішсен часавойызем әндіргізешдеші де сезімліге жуғадашы. Халі де шаплақ бүлчі. Вәзем устава бұсса канма кайныбе ұзы көрса, Кальтенберг ұшкіне автомобильзем юзаған цеха пір чырмавзырақ бірзакечі. Ку икшір метр дұршы кербіт шурт. Унын тимірі витне дырри вастани пушланзана кишілзе аннычы. Анчах сулаха стенебе матча ишілчіге хушинче пішкінзе утмалық бұжы вырын юлна. Хыш жерде арыш пирш выртакан тимір каштасем айынчен хырымба жуза тухмалегет. Партизансем шак хыружы жылба курса, тышман тылне темеші хучченде разведкана кайзе килнне. Конда немеш патрульзем келсе часовой зем час-часах пуста бұрақса канма еші. Кашны самантрах кәмсірдетсе желеспек шағынса дыраган каштазымбе бетон плитезем айне шын бұрза кересі жінжен негамда жұтламанынде. Шавын баразвечіксем күндан бір чырмавзырақ иртсе жүрені. Халі де шаплақ болчы. Хевел тухнычук вәсем Муранов районне бұрза кәчіш. Кунди шуртсене неміш сапёрзем август уйхенчех мин хурса ишілдерзе андарны. Бұр жерде де шәмрік бе, стена жүмінжен хойбынны штукатурка кубізем шула білседір ашы. Тебір чух урамзембе тұғырлықсем ұшта бұлныне де білме жүк. Ижілсе анна шүрт ер хушыне автомобильбегін амар, шуранда бұрса кімехен. Шағында күнда да көрінмаш. Разведчиксем шак район урлы хыш вырындан кашса каймаллине теплін палыртрщ. Отрядын чагындан кун чудибе мар, шөррле утса иртмеліне пеллсе реди, де инчетренех курынма булдыраган ябалазем ыштине лай хастуза юлчш. Халенде візен игі жол кайрақ шундарза яны гетті деген района бұрса у Унурлы кашсан хула дулашне туғасы демек мар. Весем шемрек чүрежірен шуды керекен путвал жыразату тупрыште, каш пуласа шавында кетме жоғыштыларыш. Вастани пушланы чен, кунда тавар складжы пулны булмалла. Пур де ешіксем куплан завырдашы. Разведчиксем шави ешіксем жіне ларчыште, шырт жүш. Ундан Кальтенберг сран сумкран Варшавы планне кыларса, хызем кунда мінлі шуба келсе жетніне херлі карандаш баллы дуре. Эш сырлараган жынна часах ыйх бузать. Разведчик семде абат шинех ышын әндіргезе жетріш. Перезем шинех анаслашы, те призем кучесене ирксір ушкалазаларашы. Шавна курзан Канрат візіне шеллері. Юре, теревіл хевелән мазыр бірех гетті херребе тызылза вырдаган шоссе урлы кашма жук. вырцаган репин. Вғыт чицен сире хамах вырадып. Партизанзем ешік кубизем хушыне, сава дурбасы сарчышке выртны-выртман шивырза кайрыш. Канрат хыйде юлашки вишедалыкра иге сехетрен ытла шивырманчы. Шавынба вылдайындыркезе житрі. Куш хуба хизем хурадыхланран туны бек цирен саманцерен шірелле узынать. тәлірзі тілірзі каясмар дезе, вылтемей жібір ұстырды, анжақ куда бұлшмары. Вара, сехе чуры ихба керешне хышын, кышт табулен ужылаз мәтпе, путвалдан тухрыде, хыру жателік курзавран вранза шынбек, хывырт сывлама бұштлары. Вәзем бұдан выртны шунык шурда немеш салда кізем тавраллах шавырза Кальтенберг тебір худ путвала чымашшынчы де мәрі. Вермахт капитанебе каска дұғынна автоматчиксем ұн не пүлчіш. Хальт, хэнді хох! Хайярын кышкырчы капитан. Канрадын патруль тавражы зэмбе тіл бұлзан қытартмай ядарлаза қадірлене суя документсем бұрчы. Візе мына пірре шешмар тышман елігі сірен Ун сырбушне вăл çав кун сымақпа каламалли пропуска білінетші. Шав документсене вермахт капитанне лыпкын кыларса кытартнны пулсан, візем бір-бірінчен чип-чибере хуйрылса кайны пулітші Анчах, кәтмен шірден хыйне пур енчен те жалба тілленіне курсан, вăл шухалса кайрре. Мен туны жинчен теплін шуғышламазырақ, алри автоматне хывыртчыклерде хын чулне пүлне жінземьенне вырым черекпе перзе ячы. Вермахт капитане тюрех шре тюплетре. Унбай юнашар драган салдак сенчен вишшже тепір самантран чулку бишинчен иван санчыш. Ыттисем шемрек стена хышне тăчыште пăшалесенчен керслеттерме дыдынчыш. Кальтенберг хыдечевы хрещурт хышне быданасшынчче. Анчах, кирбіч шинчен чупсанна чух, она умлы хышлынах темиже пулі пырза тивірі. Вара вылда шәррелле Партизан Партизансем пыжалса сыйлце тарны хран вранса кайрыш. Темле хывыр улшынса быраган лару тұрырра да пужа жуғатман тюрех шәмрік чуречерен пырса бұқры. Шыбақ шак вақытра чул кубишінчен жупсанаган Кальтенберг шіре үкрі. Алек ун шаварынчен юн юқса аванах аванах көрчіде, мен болса иртнене онланса, унда да кунда чупкаласа жүреген неміш салдагесіне автомат вүжіпе шындармадыдынчы. Ша вғытра унын юлдашысем, путвал алкне пужы печкесембе ешіксем кубаласа битерчіш тухыр. Илтінже тулдан хулынсасы. Хабар ирек пе барынсан сире чәрін хварма бұлдарат бар. Сымақпа хуравлас вырне партизанзем кужа курынаган немеш салдагесіне лайық пере бере үгерме тыдынчыш. Табынаган ирк сирех чул кубызем хышне лыпчын завыртса куча курынман тышмана трен пемеллле пульчче. Анчах сен вăйыл ытла да танмар. Виші партизана сахалран да шәршін табынны. Шитменіне путвалын алгыде, бірден бір чүречі де шымрік шурдын пір енне гына Шаунба хыжалда мен бұл партизанзем курмашы. Хырушлық шәу енжен персе житнімін. Немішсем бұрза кіме май жүкіне тада путвалды жінсем иркін барынма келшменіне білсен, чүрече зірстен айенчен бұрза матчадырыне діріне взрывчатка құрза хурса сирбітсе Вара путвал вырыне варенке еврле тарын шыдық кынадырза юлчы. Шак тарын шыдық, вейші баттырын тванла мазары пульчы.